2018ko ustailean bozkatu zuen salmenta Eriko etxeak. Joan den buruilean, gutun bat eskuraturik, oposizioaren oaxa segitu zuen suprefetak eranez, salmenta berriz egin behar zela, Eriko etxeak ere onartu zuen, gero delibero baten bidez, joan den apirilean, talde bat mutatzia konkurentziaren proposamenen aztertzeko. Orduan dute, duruti inzitom sozietateak presioa ezari, azalpenak galdegin dizkiogu Christian Devez kanboko auzapezari. Savoir la société de Ruti Inzitom donc euh, a contesté la deuxième décision. Duruti Inzitom sozietateek bigarren erabakia ez dute onartu. Unen bidez adok talde bat osatu ginuen deialdia konkurrentziari ere zabaltzeko eta hautagaiaren finkatzeko candidat qui serait définitivement retenu, mais euh, derrière euh, les services de Baina ondotik suprefeturaren zerbitzu juridikoek joan den apirilaren sortzi utziko erabakia balio gabetu dute eta galdegin digute unen ezestatzea. De retire la deliberación en question. Suprefetak iritziz aldatu du beraz, gibelera tegindu eta galdegindu apirileko erabakia ezestatzia, duela urteko salmenta zuzena zela justifikatuz, barda errikoetxeak onartu du, oposizioko lauek salbu, horietan da argitxu irriartu guti. Eh, Durutin zitomen abokatek nahi zuten atakatu deliberiori hori, eranez, ustailan bere saldia zutela luja eta ez ginula derritxo beste bier ere proposatzia. Gu harritiak gira, zenta prefetak igortzen digu lehenik letra bat erranez etzela ona ustaileko uh, autua, hor igorri du beste bat kontrarioa eranez ona zela azkenian. Erritzeko da, laike eh, uh, batek, emaiten eh, du, eh, herriko etxea, uh, pres da emaiteko tribunalean, ez palimadu, uh, bede zentzurat egiten, hori ere, hori ere egia da, hor ikusten dugu, horien indaja. Horainen nahi dugun erriak argitasunak galeginen dizkio suprefetari.